prikunjao čoban Jovan, to spazio mrki Ovan. Ova ne zna šta se zbiva, misli da ga izaziva. Jovan kunja i ne sanja, šta će biti zbog tog stanja. Ovan gordo glavu diže i pristupi Jovi bliže. Raskorači, nazad kroči, potom brzo napred skoči jurnu preko guste trave, kresnu jovu posred glave. Kraj je bio neminovan, pade Jovan, pade Ovan, jer ni Jovan kose plave nije bio meke glave.